คะวะอระหังสัมมาสัมพุทโธวิจายรณสัมปันโนสุขโตโล กวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารติสัตถะเทวมนุสานังพุทโธภควาติสวาตัวภควตาธรรมโมสั ธิปัสสิโกโหปนายิโกปัจจตังเวทิตาโหวิญโยหิเดสุปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโน โมภะคะวะัวสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะัวสาวกสังโฆยติทางจัตตาริปุริสายุานิอาทาปุริสาปุคลาเอ สัพพะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาโยนดักขินายโยอัญชริกรณิโย อนุตารังเกตังโลกัสสะิมาหงสหาสมาปินิ ดาสาวุทานตังทีเมตังอุทิตโคราสเสนามาลังนาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิมาลาติเรกามภิยติตาสาปะ ราติงโครัมปนาลวะกมาปมาตาทายาขังพันเอสุทานตวิธินาเทวามุนินโทตันเจ สัสาภวตุเตะยามังคลานินาลากิเลงกัชวลังอธิมาตาโพตังทาวามิจักมสสนวสุธารุนันตังเมตตัมเส าจิตวามุนินโทตันเตสสาภวตุเตชยมังคะลานิโอเคตพาตกมติหัตสุธารุนันตันทาวันติโยชนะปะทังปุริมาละวันตังเอติปิสังคตมโนเจตวา and all สาปวันตุเตชยามังคลานิกาตวานากัตมุทารังอิวกาพินิยาจินจายาตุตวจานังชนากายมาเชสันเทนาโสมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตสัสสาปวันตุเต สยามังคะลานิสัจจังวิหายมัติสัจกวาทะเกตุงวาทาปิโรปิตมานังอาเสียตโคตังปัญญาปฏิปัชลิตัวชิตวามุนินโตตันเดสสะภวันตุเตสยามังคะลา นิสันโทปนันตปุจังกังเวปุถังมาเหติงุตเตนะเถระปุสังเขนะธรรมาปยันตัวเอทุปเทสวิธินาชิตวามุนินโทตันเตสสะทวันตุเตชยมังคลานิภูคา พิพุนชังเขนะสุธาทาหาทางพระมังวิสุติสุติมธทิภกะทิธานังยานาคเตนะวิตินาชิตวามุนินัวตันเตสสาภวันตุเตสยามังคลานิ ตานิพุทธสยามังคาลาอัตตะคาทาโยโนทินาทิเนสารเตมตานเยหิตวานเน ทวิวิธานิจุปาทวานิโมขังนันทิขมายนารยสปัญโยอลุนิโกนาโทหิตายาสัพปานินางปุเรตวาา ยะมีสัพปะตัวสัมโพธิมุตตมังเยเตนะสัจวะเจนะโหตุเตจยมังพลังสยันตัว ธิยามัวเลสักยานังนันดิวัตโนเอวังตวังวิจโยโหติจยาสุสยามังคะเรอปาราชิตาปันลังเกชิเสปะทวิปุกคาเรเสสัพพุทานังอาคาปโต ฏิสุนาตังสุมังคารังสุปาปาตังสุวัติตังสุขโนะ โจะสุเยทังพระมจาริสุปทาคินังกายกรรมังวาจากรรมังปทาคินังปทาคินังมโนกรรมังปณิทิเทปทาคินาปทาคินานิกาตวานรพันตาเท อันดากินิสัพพะโพธานุภาเวนัสสัพธรรมานุภาเวนัสสัพสังขานุภาเวนะโพธรัตนังธรรมรัตนังสังขรัตนังเอนังรัตนานังอนุภาเวนะจตุราสิติสหา สธรรมาขันธานุภาเวนะปิตกาตยานุภาเวนะจินสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรคาสัพเพเต พยาสัพเพเดอันตรายาสัพเพเดทุนตวาสัพเพเดทุนนิมิตาสัพเพเดอวมังคาราวินาสันตุอายุวัตโกธนวัตโกสิริวัตโกยสวัตโกภารวัตโก วานวัฏโกสุขวัฏโกดุสาปทาทุกโรคพยาเวนะโสกาสัตุจุปาทวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตชะสาสยสิติตนังลาภังสด ทีภาคยังสุขังปรังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุตเจยสวาสตวาสาจะอายุจะเชียวสิทธิพะ หันตุเตภวตุสาภมังคารังราคันตาปเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสตาโสติภวันตุเตภวตุสาภมังคารังราคันตุสาปเทวตาสัพธรรมานุภาเวนัสตาโสติ ปวันตุเตภวตุสาพมังคารังอันดุสาปเทวตาสาปสังขานุอาเวนัสดาสติพระวันดุเต Hallelujah.